La cultura quiu circavas FANTOMOI La ideo de fantomoi ca supernaturae estuloi aperas in multae culturoi tra la historio. Tre versaine, di ESTIS parto de mitologia ca FOLKLORA tradizio ec de la plei fruae homai culturoi. Tamen, la unuae literaturae extrajoi pri fantomoi estas malfacile datigeblai, char il versaine estes parto de la parola tradizio, cae do nescribitai dum multai iarcentoi. La antiqua greca mitologio inclusivas multain racontoin pritimigai fantomoi, spiritoi de mortintoi, quiui restis surtere por plendi prisiei vivai aferoi, cae ecce monstrae figuroi cioi volis vundi au mortigi homoin. En l'antiqua Egyptio, ancao ani credis che la spiritoi de mortintoi povis reveni la mondo de vivantoi, cae tiel sperti vivon post morte. En la Sancta Biblio, aperas multai referenzoi al supernaturae estuloi, inclusive de angeloi cae demonoi. En la unua libro de Samuelo, en la Malnova Testamento, la figuro de Samuelo aperas kiel fantomo cae parolas al regio Saul post ciam Samuelo estas mortinta. Tamen, la moderna concepto de fantomoi, kiel ni ilin conas hodiau, povas esti sporebla alla mesepoca Europo che la credo in spirito e kai malbenoi est tre populara. In tiu epoco, oni credis che fontomoi estis tiui spiritoi de mortintoi, cui ne povis trovi la patson post morte, ca revenis alla mondo de vivantoi por hanti homoin. Ca oni credis ancau che malbonai homoi povis reveni de la tombo por puni tioin cui faris malbonajoin dum sia vivo. La moderna horror literaturo kai filmoi anca havas granda influo en nian modernan ideon pri fantomoi. La angla verkisto Montague Rhodes James kiu verkis smulta in terura in racconto in la frua dodeca iar cento, estas considerata kiel uno e la pioniroi de moderna horror literaturo. Ancau en la dodeca iar la japona verkisto Edogawa Ranpo ancau verkis multa in racontoin pri fantomoi cae aliei misteroi, cae tivoi racontoi shangis la japanan culturum de tiu epoco. En nia moderna socio, la ideo de fantomoi es astre popolara en filmoi cae literaturo, tivoi historioi povas esti timigai sed ancau povas esti usatai kiel metaforoi por homai emotioi kai spertoi. Krom tio, one ancau vidis nova tendenzoin in la representado de fantomoi. Exemple, en la japanai animeoi kai mangajoi, kie fantomoi povas esti amicai au helpemai stato nur malamicai cae timigai. La usona filmo Soul esperant lingve animo premita in 2021 kiel la play bona de segnita filmo presentas al ni interesan ideon pri postmorta vivo ka la koncepto de fantomo shainas agrabla simpla kai komprenebla en ciu kulturo la ideo de fantomo i ka la timo kim gi kaŭzas estis kai estas parto de la homa esperto la formoi cae signifoi de tioi credoi cae racontoi changiges con la pacinta iaroi, sed la baso restas la sama, la homa timo antau, cae mistero.